ikaze muri ano makuru mwateguriwe n'urunani rw'amaradiyo amakuru agizwe n'ingingo imwe rudende tuvuga ku bijyanye n'ingingo iherutse kumenyeshwa n'ikigo berekejeje kwegeranya amakori n'amatagisi itegeka imiryango yose itari mu ishyirahamwe rifasha mu kwivuza cyangwa idafise ikarata mituweli y'abakozi ba leta kuronka ikarata yo kwivuriza ko kamu kugera ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe kuno kwezi iturimwo ikigo obere kikaba cisunze itegeko shikiranganje ryo kuwandwira uruhuma uno mwaka ni cyatumye hafatwa ingingo y'uko gutanga gutunga ikarataka mu biba itegeko n'ibihe bihano bitekanijwe kutazobikora hisunzwe itegeko irihe mbega abafise iyo karata bafise uburenganzira ubuhe mu bijanye no kwivuza mu makuru yacu y'urunani rw'amaradiyo murumva bamwe mu banyagihugu basanzwe bakoresha iyo karata batubwire akarusho babona mu gukoresha iyo karata murumva n'ico bamwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'amagara y'abantu bavuga kuri iyo ngingo murumva n'isiguro zitangwa nubushikiranganji, bw'amagara y'abantu La synergie des médias au Burundi. ikaze muri ano makuru ibwirizwa nomero imwe akarongo mirongo ibiri n'indwi ryo kwa mirongo itatu kigarama umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane risubiramwo ibwirizwa nimero imwe akarongo cumi n'icyenda ryo kuwa mirongo ibiri n'umunani ruheshi umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane rigenga amafaranga leta ikoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane ushira w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu niryo rishinga ko ikarata yo kwivuza kame ari itegeko ku muntu wese ashikana imyaka cumi n'umunani y'amavuka adasanzwe hari mu mashyirahamwe yo kuvuzanya ibyo bikaba biri mu ngingo afise ikiringo co gushika kw'igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe uko umwaka utashe kugira abayifise nk'uko bitomorwa mu gace ka gatanu hamwe na ka kane k'iyo ngingo amafaranga yinjira avuye mu igurishwa ry'iyo karata aja mu kigega ca leta biciye mu kigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi nk'uko agace ka gatanu akantu k'iyo ngingo nyene kabivuga ubwa nyuma mu gace ka gatandatu niho hashimangirwa ku itegeko nshikiranganji ry'abashikiranganji bagejwe ikigega cya leta hamwe n'intwaro ariryo ritomora ingene iyo ngingo ishigwa mu ngiro itegeko Nshikiranganji nimero amajana atandatu na mirongo itatu akarongo gashinze amajana atanu na mirongo ine akarongo gashinze amajana atanu na mirongo itatu akarongo gashinze igihumbi na mirongo ine na rimwe ryo kuwa ndwiruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu rishyira mu ngiro iyo ngingo ishinga ikarataka ko ari itegeko mu ngingo yaryo ya gatanu rivuga ko utanga amakarata yo kwivuriza ko kame ari uwigenga biciye mu guhiganira isoko ubushyirangange bw'amagara y'abantu akaba ari bwo bujejwe gutunganya no kwirikirana ibijyanye no gutanga isoko iryo tegeko shikiranganji riranatomora uruhara rw'izindi nzego zegwa nk'abajejwe intwaro ku rwego rw'intango byinshi na mugenzi wacu Lidi Gahimbare muri iryo tegeko nshikiranganji bw'ubushikiranganji butatu ubushikiranganji bw'intara yo hagati mu gihugu bw'ikiga ca leta hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ngingo yaryo ya gatatu n'iya kane zitomora uruhara rw'abajejwe intwaro ku nzego zo hejuru no ku nzego zo hasi ku bijanye no kuronka ikarata kame canke kwinjira mu mashirahamwe yo kuvuzanya ingingo ya gatatu y'iryo tegeko itomora ko abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru babwirizwa bashishikarizwa kugira amahimiriza ku banyagihugu kugira ngo bashobore kwinjira amashyirahamwe yo kubuzanya bakongera bakaraba ko imiryango yose yaronse ikarata yo kwivuriza ko kam hamwe n'umuntu wese akwije imyaka cumi n'umunani n'iyirenga ingingo ya kane y'iryo tegeko ry'ubushikiranganje butatu nayo itomora ko abajejwe intwaro ku nzego zo hasi bajejwe kuraba no gukwirikirana ko imiryango yose yinjiye mu mashyirahamwe yo kuvuzanya hamwe n'uko umuntu wese akwije imyaka cumi n'umunani n'iyirenga urenga nawe nyine yinjiye ingingo ya gatanu y'iryo tegeko shikiranganje ry'ubushikiranganje butatu ivuga ko utanga izo karata zo kwivuriza ko kam ari umuntu yigenga aba yitabiriye higanwa kandi agatsindira iyo soko iyo ngingo ikabandanya ivuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu aribwo bujejwe gutunganya no gukurikirana ibijyanye no guhiganirwa isoko yo gutanga ayo makarata ingingo y'indwi y'iryo tegeko ry'ubushikiranganje butatu itomora ko kugira ngo umuntu avurigwe ku bitaro mikuru by'akarere abwirizwa kwanza kwitura ivuriro rito ku gukoresha ikarata yo kwivuriza ko kame iyo ngingo nyene ibandanye ivuga ko mu gisagara ca Bujumbura naho abagwayi babwirizwa kwitura amavuriro mato mato y'igisagara ca Bujumbura ayo nayo akabarungika ku bitaro bikuru vy'igihugu yiyemeje gutanga ibisahiriza mu kuvura abo bantu bakoresha ikarata kamu ingingo y'icenda y'iryo tegeko ry'ubushikiranganje butatu ivuga ko kugurisha ikarata kamu ukorerwa mu mavuriro mato mato ya leta cyangwa yigenga yemewe na leta iyo ngingo ikavuga kandi ko uko ukwezi guheze ubushyiranganji bw'amagara y'abantu buca bumenyesha ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obe igitigiri cy'amakarata yatanzwe kuri buri vuriro rimwe rimwe ryose ridi gahimbare mu mwaka w'ibihumbi na cumi na kabiri leta y'u Burundi yarahinyanyuwe itegeko ryo mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo umunani na kane ryashiraho ikarate yo kwivuriza ko kami ku imigwi y'abarundi bafise amikoro make uwikeneye wese akayibariza ku mavuriro ya leta muri kahise mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na kane leta yari ihari muri icyo gihe nayo nyene yari yariyumviriye gushyiraho ikarata nk'iyo ku barimyi abanyamyuga n'abadandaza bato bato iryo tegeko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na kane rikerekana kandi ko iyo karata yo kwivuriza ko yaronderwa n'uvyishakiye mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega baridoga ko hambavu amafaranga ibihumbi bitatu yagenewe kugura agakarata ko kwivuza kame babanza gusabwa kuriha intererano y'imodoka irerura abagwayi barembye angana n'igihumbi abaganiriye na mugenzi wacu ku mutumba wa Bwoga muri komine Gitega bavuga ko bavuga kandi ko hari ibipimo n'imiti badahabwa n'iyo karata byari bikwiye gukorerwa abafise iyo karata inkuru ya Gerard nibigira banyagihugu bo ku mutumba bwoga komine n'intara ya gitega bavuga ko babura aho bagurira iyo karata kamu yo kwivuriza ko bagasaba ubushikiranganje bubijejwe kugwiza izo karata ku buryo vyoroha kuyironka abo banyagihugu bahi bwoga kandi baridoga ko mu gihe iyo karata igugwa amahera ibihumbi bitatu aho ibonetse baca basabwa gutanga amahera igihumbi y'intererano ya ruseha baniha ariyo ambulance ego akanenge ubu dusigaye tubona nuko uva muhira utwaye ibyo bihumbi bitatu uzi ko ariyo igugwa ariko washikayo ukaza wumva urumva ngo uratanga n'igihumbi ca ambulance kenshi na kenshi rero ugaca utayiguze abo banyagihugu bahibwoga bakabona ko iyo karata kamu yarekuye gukora ku bipimo byose byo kwa muganga hamwe n'imiti yose kuko ngo ubu hari ibipimo n'imiti bitarabwa n'iyo karata ku mavuriro amwamwe hariho abantu bashaka kuduha imiti kwaja kuyigurira kuri malariya baradupimira imugabo bisaba yuko ari nka kinine by'ukuri turaza kuyigurira hariho ibipimo nka bivuga ngo vy'amafegisiyo polio canke ngo amatifoyide birya bintu turabirihira ibintu twemerewe gupimisha kuri karata gusa ni marari bisaba ko tubona dogiteri hari amahera tubanza kuriha mbwa atari menshi mu gihe rero ku mutumba wa bwoga hari ivuriro rimwe gusa ry'abigenga ritakira abagwayi bivuriza kuri iyo karata kam abanyagihugu baho basaba ko amavuriro n'ibitaro vyose vyo mu Burundi byo kwakira abivuriza kuri iyo karata kugira ngo bibapfunyirize urugendo ku ruhande rwiwe umuyobozi w'igisata kijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Vedaste Gamuganga Toyi Salvatore avuga ko izo karata zidakorerwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ngo zikorerwa mu bushikiranganji bwiga cya leta ariko ngo zirahari kiretse ko hari igihe zibura avuga kandi ko iyo karata kamwe igurwa amahera mu bitatu abatangisha amahera igihumbi y'intererano ya rusehaba ngo siwe yabibatumye kandi ngo ibyo vyobazwa abajeje intwaro muganga Toyi Salvatore aheraheza amenyesha ko bishoboka ko amavuriro n'ibitaro byose byakira kandi bikavura abagwayi bafise bafise ikarata yo yo ko ariko ngo habanje kuba amasezerano hagati y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida hamwe n'ayo mavuriro n'ivyo bitaro igitega Jean nibigira ku burunani rw'amaradiyo Gerard nibigira tuve igitega tuje mu Kayanza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 hariyo bamwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara bavuga yuko bagura ikarata yo kwivuriza ko kame mu gihe igiciro cayo gisanzwe ari ibihumbi bitatu abanyagihugu bakidoga bavuga ko ico giciro kiduze bababazwa nuko izo karata zitaboneka bagasaba leta kuzigwiza nayo ikiringo cyatanzwe kugira ngo umunyagihugu wese akwije imyaka cumi 18 abe yayiguze congerezwe mu ntwaro muri yo ntara ya Kayanza bakaba bavuga ko bagiye gutohoza kugira ngo wowe wese agurisha iyo karata ku mafaranga arenze ayazwi n'amategeko ahanwe mu Kayanza Jean Claude Kantore Bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Kayanza bavuga ko bamaze igihe barondera ikarata yo kwivuriza ko kame ariko bakayibura aba twabasanze ku bitaro bikuru by'intara ya kayanza maze nk'amezi abiri ndayirondeza ku mapuro yose narayibuze ntiwamihanda yapfanye najewe ndiko ndaganya ntubiheruka guhera mu kwezi kwa cumi na rimwe ariko turi ko turabaza igihe umuntu abaza ati yumve ko yorondera kandi hamwe tukajuragirika hamwe twumva ngo hari za mirongo ibiri na bitanu kandi twumva ngo hari za mirongo itatu muri ubwo bukene bw'iyo karata yagenewe umunyagihugu muto ngo ntihabura abajejwe kuzitanga ibikika mu kiza maze bakayigurisha uko bitategekanijwe n'amategeko nk'uko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu mu ntara ya Kayanza naciye mbona umengo ntayiguze ibyo bihumbi bitatu naciye mbona umengo nyene aramurengereje kwa kantu kubera nyene zari zanavuze uretse hamwe umuntu avuga ati ni nsako ni ukuri na kare numvise ko mitiweli rya bitatu kugira iboneke uyironka urisha ibihumbi icumi mu gihe ikigo cya leta kijejwe gutoza amakori n'amatagisi obr giherutse gusohora urwandiko gisaba umurundi wese akwije imyaka cumi n'umunani kuba afise ako gakarata imbere y'igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ntwarante abanyagihugu bo mu ntara ya kayanza barafise icyo basaba yemwe ikintu twasaba rwose leta ni uko nyine yodufashisha izo mituweli zikaboneka afise impungenge z'uko icyo kiringo ari gitoyi kandi wumva zahiteye zikenye tutaronse uburyo bwo kuzirondera nyine binyarutse sinzi ko bocongereza basi hakagira nko mu kwa gatanu ziboneka muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya kayanza akaba avuga ko kuva uyu mwaka utanguye bamaze kuronswa udukarati ibihumbi bitatu gusa utwo natwo ngo akaba ari duke ugereranije bafatanyije n'abaturondera mu ntwaroho bemeza ko batari bwamenye ko hari abagurisha iyo karata yo kwivuriza ko amafaranga arenze ibihumbi bitatu bakaba bagiye kugirana inama n'abo vyega bose kugira ngo hakorwe amatohoza azoshika ku gutanga ibihano kuri uwo wese bagirwa n'ayo makosa Mukayanza Jean Claude Kantore ku bw'urunani rw'amaradiyo ariko iyirenza ayo mahera bajya kuyigura hanze y'ibitaro n'amavuriro abo banyagihugu gihugu basaba leta ko yofata ingingo kami gakora mu buryo yagenewe mu rumonge Claudine Kezimana abanyagihugu bakoresha ikarate yo kwivuriza ko kamu bitura ibitaro n'amavuriro mu gisagara cya rumonge bemeza ko bagiye kwivuza batemerewe ibipimo byose uretse ibyo bipimo ngo n'imiti bahabwa bakoresheje iyo karata niyigugwa hagati y'amafaranga amajana atanu n'amafaranga igihumbi tugiye kwivura ku bitaro bimwe bimwe habyo tubona atadufasha muradufata ibipimo mugabo umuti ukeneye ko boguhaye baca bagenda ugura inyuma ntibaguhereza ugaca usanga umuti baguhaye nawe niba usanga ugwa amajana atatu bitatu amahera make cyane iyo tugiye ku bitaro turagenda dufise mitiweri ariko dushyitseyo bakatubwira ngo nta miti ihari ngo nitugende tuyigure hanze bambwiye ko bamvura ijana ku ijana nerekanye mitiweri bakambwira ko ngo hariho indwara za mitiweri ntacyo bayikoreye ko nayigumanye uko nyene abo banyagihugu babona ko iyo karata kamu hatakibamariye kuko idakora uko byari bitegekanijwe tubona ko mitiweri umengo naho tuyikoresha kuri twebwe abanyagihugu nta mbona naho baduhimiriza ko tugura mitiweri nta kamaro zitumariye uretse abo bivuza bataha hari n'ababa baryamitswe mu bitaro bavuga ko imiti iterwa umurwayi bajya kuyigurira hanze ku mafarumasi naho nyine bakayigura ijana ku ijana nk'uko uwo mukenyezi abivuga ninjiye ibitaro ibipimo byonyine bambwiye ngo kwinjira ngurihe amafaranga ibihumbi mirongo itandatu mu nyuma maze kwinjira ibitaro amahera nagiye ndariha bakubwira ngo genda ugure imiti hanze ngo ha mu bitaro ntayihari baratubwira ko mitiweli hariho mahera iba yakuyeko ariko duhaye turaba ntavyo tubona nta mahera aba yapungutse kuko uhaye uraba nk'amahera uryamye mu bitaro nk'iminsi itatu bagucira yaba yarenze ntiwohava wemera ko wakoresheje mitiweli abo banyagihugu basaba ko ikarata kamu yokoresha icyo yagenewe kuko byari bitegekanijwe ko yorohereza umunyagihugu afise amikoro make mu kwivuza leta niturabire iki kintu nkuru mwateguriwe n'urunani rw'amaradiyo arabandanya ishyirahamwe riharanira agateka k'abarwayi abedede mu buzima n'ikatihabwa barashima ingingo ya leta y'uko umurundi wese akwije imyaka cumi n'umunani ategerezwa kugira ikarata yo kwivuriza ko Pierre Nindereye haserukira imbere y'amategeko iryo shyirahamwe asigura ko iyo ngingo izotuma abantu bose bashikira ubuvuzi bwiza bw'akanovera naho biri uko iryo shyirahamwe risaba leta gushyiraho izindi ngingo mperekeza zotuma abantu bakeneye bakeneye ubwo buvuzi babuhabwa uko bibereye Pierre Nindereye harongoye ishirahamwe ABDDM ubuzima nikatihabwa Iyo ngingo twebwe tubona yuko leta yamaze kunyurwa n'umugambi w'uko abantu bose bavurwa neza bakavurwa kwivuza bakurikije kuronka amakarita y'ubwishingizi amwe twakwita amakarita d'assurance maladie ivyo navyo bikaba bituma uburundi bushika kuri ya mbona kazoza harimwo no, no kwivuza neza amwe twokwita couverture sanitaire universelle yakaba ari intambwe nziza cyane mu bijyanye no kwivuza ariko rero turasaba leta yuko nkumbure kuri iyo ngingo yoshyiraho n'izindi ngingo mperekeza kugira ngo abarundi bose bashikirwe n'ubuvuzi bwiza ubuvuzi bw'akanovera ubuvuzi bushingiye no ku gateka k'abarwayi aho twavuga nk'uko yoshyiraho izindi ngingo mperekeza na cyane cyane ntihagire umuntu agura imiti ntihagire umuntu idashobora gushikira ibipimo mperekeza kugira ngo umurundi wese ashobore kugira ubuvuzi bwiza bw'akanovera Maria Bukuru umuhinga akurikiranira hafi ibijyanye n'amagara y'abantu amenyesha ko kuba hashizeho itegeko ryo gutunga ikarata yo kwivuriza ko kame bifise akarusho kanini ku bagwayi bituma amavuriro ya leta mu kubakura rimwe na rimwe mu vyara by'urupfu ikigenewe igikenewe ahanini ngo ni uko hotangwa ivyankenerwa ku mavuriro n'ibitaro bya leta kugira ngo abantu bashobore kwivuza atangorane kurikira Mariya Bukuru umuhinga akurikiranira hafi ibijyanye n'amagara y'abantu ibituma bigize itekwa hari abo usanga yifata minenegwe ugasanga rwayaje kwivuza atagira rwego na rumwe rushaka kumufasha kuvugwa bijya bita amamituwarite bumva ko bavuze ko umuntu akwije imyaka cumi n'umunani gushyira ku itariki mirongo itatu n'imwe agomba kuba yaguze iyo karata yo kwivuza y'abanyagihugu bita kama iyo ngiyango iba yarihweje naho hariho abantu babi mu buzima bugora bihanganye kumbure bagahita ibyo bitatu bakabironka ubu utadobironka nawe yo bashobora kuba ari bamabwe batishoboye leta nayo izokizigurira jewe nizeye ko abashyizeho iryo tegeko batekanije abo bantu badashobora kuyaronka nabo ku mirongo itatu n'imwe babaye bahaye akarusho ni ukuvuga yuko uwuyifise ashobora kugenda ku ivuriro ryose ry'igihugu twita amavuriro ya leta bagashobora kumukura mu byara by'urupfu icyo twita mu gifaransa ekarite risike vitale ubwo buhinga n'uburyo bwo kuvura buri mu mavuriro mato mato y'igihugu bashobora kumuha ibyo akeneye bamuvure bamukure mu byara byo gutwarwa n'urupfu bari kumutwara yaba atayifise muganaho ho nyine hari itegeko burya ubushikanje bari bwarashyizeho yuko umuntu arembye cyane yakwa gupfa ko bategereza kumwakira n'imiburire amasaha mirongo irindwi n'abiri kugira ngo hagati yaho babe baraba ko hari ab'iwabo ashoboye kuvuga barabe yuko iyo bafise igisata cyangwa gishobora kumuvura ivuriro ryose ryashyizweho na leta ibishoboka bashobora kuzobitanga ibiryo badashoboye kuba ku ivuriro nabo bamurungika ku iri vuriro rya leta rishobora kubimufasha Maria Bukuru hakurikiranira hafi ibijanye n'amagara y'abantu nkuko twe twababwiye mu ntango zano makuru mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu nabo baragize icyo bavuga tubabajije ingene biteguriye gushyira mu ngiro iryo tegeko baravye uko imiti isigaye izimbye nuko ubushikiranganje ubwo ingingo mperekeza kugira ngo abanyagihugu bazokwivuza bakoresheje iyo karata kame baronke ubuvuzi bubereye muganga Policarpe Ndayikeza havugira kera ubwo bushikiranganji yishuye ibi bikurikira iyo karita gutungwa n'imiryango isanzwe itagira ubundi buryo bwo kwivuza hamwe n'abenegihugu b'abarundi bakwije imyaka cumi n'umunani no kuduga hanyuma nk'uko iyo karita isanzwe ikoreshwa hano mu gihugu mu byo kwivuza aho bayisanga ni hahandi nyine bazoyisanga ku mavuriro mato ya leta begereye cyangwa amavuriro y'abahebeye imana atandukanye kandi ntibazozinagika kuko umuntu wese mu gihugu cy'uburundi arafise agacimbiri abako kati abako umutumba abako hariho ari intwaro ku mitumba mwumvise ko yari amakuru hagizwe n'ingingo imwe rudende twari ko tuvuga ku bijyanye n'ingingo herutse kumenyeshwa n'ikigo oberi rero kwegeranya amakori n'amatagisi itegeka imiryango yose itari mu ishyirahamwe rifasha mu kwivuza cyangwa idafise ikarata mituweli y'abakozi ba leta kuronka ikarata yo kwivuriza ko kamu kugera ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe kuno kwezi ikigo obere kikaba kikaba cisunze itegeko shikiranganje ryo kuwandwa iruhuma uno mwaka niki catumye hafatwa ingingo yuko ugutanga ikarataka mu biba itegeko nibihe bihano bitekanijwe ku tazobikora hisunze itegeko irihe abafise iyo karata bafise uburenganzira ubuhe bijanye no kwivuza murano makuru mwumvise abatandukanye ico bagiye barabivugako ano makuru mukaba mwariko muyashikirizwa na jewe Esperance Nkuye fadikanije na Christine Kamikazi ubuhinga bwi y'ivyuma akaba yari Larissa Kaburahe akaba yarahagarikiwe na Gilbert Ruyange Pascal Nahimana na Jean Dode irakoze tukaba tubashimiye naho butaha La synergie des médias au Burundi.